Сура Та-Ха. Та-Ха. بسم الله الرحمن الرحيم Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного. طه Та-Ха. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى Мы не спаслали тебе Коран не для того, чтобы ты стал несчастен. А только в качестве назидания для тех, кто страшится. Это не спаслание от того, кто сотворил землю и высокие небеса. الرحمن على العرش استوى Милостивый вознесся на трон или утвердился на троне. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى Ему принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле, и то, что между ними, и то, что под грунтом. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى Если даже ты будешь говорить громко, ему все равно известно тайное и сокрытое. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى Аллах, тот, кроме которого нет иного божества, и у которого самые прекрасные имена. وهل أتاك حديث موسى Дошел ли до тебя рассказ о Мусе, إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى Вот он увидел огонь и сказал своей семье, «Оставайтесь здесь, я увидел огонь. Быть может, я принесу вам головню или же найду возле огня дорогу». فلما أتاها نودي يا موسى Когда он подошел к нему, раздался глаз, «О, Муса!» إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى «Воистину, я твой Господь. Сними же свою обувь. Ты находишься в священной долине Тува». وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى Я избрал тебя, и посему прислушайся к тому, что внушается тебе в откровении. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري Воистину, я Аллах. Нет божества, кроме меня. Поклоняйся же мне и совершай намаз, чтобы помнить обо мне. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى Я едва ли не скрываю час от самого себя, но он непременно настанет, чтобы каждому человеку воздали тем, к чему он стремился. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى Пусть не отворачивает тебя от него тот, кто не верует в него и потакает своим желаниям, а не тот и погибнешь. وما تلك بيمينك يا موسى Что у тебя в правой руке, о Муса? قال هي عصاي اتوكا عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مارب اخرى Он сказал, это мой посох. Я опираюсь на него и сбиваю им листья для моих овец или отгоняю им моих овец. Я нахожу ему и другое применение. قال ألقها يا موسى Он сказал, «О, Муса, брось его!» Он бросил посох, и тот превратился в змею, которая быстро двигалась. Он сказал, возьми ее и не бойся Мы вернем ее в прежнее состояние. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى Прижми свою руку к боку, и она выйдет белой, без следов болезни. Вот тебе еще одно знамение. لنريك من آياتنا الكبرى мы покажем тебе некоторые из наших величайших знамений. Ступай к фараону, ибо он приступил к границе дозволенного. Он сказал, Господи, раскрой для меня мою грудь. Облегчи мою миссию. Развяжи узел на моем языке, чтобы они могли понять мою речь. Назначь мне помощника из моей семьи, брата моего Харуна умножь благодаря ему силу мою. И позволь ему разделить со мной мою миссию, чтобы мы славили тебя многократно и поминали тебя многократно. Воистину, ты видишь нас – قال قد أوتيت سؤلك يا موسى Он сказал, «О, Муса, ты уже получил то, что попросил. ولقد مننا عليك مرة أخرى Мы и прежде оказывали тебе милость, إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى когда внушили твоей матери откровение. أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني Положи его в сундук, и пусти его по реке, и река выбросит его на берег.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 Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы порадовался ее взор и чтобы она не горевала. Ты убил человека, и мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя тяжелому испытанию. О, Муса, ты пробыл многие годы среди жителей Мадьяна, а теперь вернулся в срок. Я избрал тебя для себя, اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري Ступай же вместе с твоим братом с моими знамениями и не уставайте поминать меня. اذهبا إلى فرعون إنه طغى Ступайте к фараону вдвоем, ибо он приступил к границе дозволенного. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى Говорите с ним мягко, быть может, он прислушается к назиданию или устрашится. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى Они сказали, «Господь наш, мы боимся, что Он поспешит наказать нас или приступит к границе дозволенного».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 Отпусти с нами сынов Исраила и не причиняй им мучения. Мы явились к Тебе со знамением от нашего Господа. Мир тому, кто последовал верному руководству». إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى Мы получили откровение о том, что мучениям подвергнется всякий, кто счел истину ложью и отвернулся. قال فمن ربكما يا موسى Он сказал, «Кто же ваш Господь, о Муса?» قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى Он ответил: Господь наш тот, кто придал обличие всякой вещи, а затем указал всему путь. قال فما بال القرون الأولى Он сказал: А что будет с первыми поколениями? قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى Он ответил, «Знание об этом у моего Господа в Писании. Мой Господь не ошибается и не предает забвению». الذي جعل لكم الارض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وانزل وانزل من السماء ماء فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى Он сделал землю для вас колыбелью, проложил для вас на ней дороги и не звел с неба воду. Благодаря ей мы взрастили различные растения. Вкушайте сами и пасите свой скот. Воистину в этом знамение для обладающих разумом. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم ومنها نخرجكم تارة أخرى Мы сотворили вас из нее, земли, в нее мы вас вернем и из нее выведем еще раз. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى Мы явили ему, фараону, всевозможные наши знамения, но он счел их ложью и отказался. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى Он сказал, «О Муса, неужели ты явился к нам, чтобы изгнать нас из нашей земли своим колдовством?» فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوى Мы непременно покажем тебе такое же колдовство. Назначь же срок для нашей встречи на открытом месте, где мы будем иметь равные шансы, и никто из нас не должен нарушить его. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى Он сказал, сроком для вас будет день украшения, и пусть люди соберутся утром. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى Фараон отвернулся и собрал свои козни, а затем пришел в назначенный срок. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى Муса сказал им, «Горе вам! Не возводите навет на Аллаха, а не то он уничтожит вас, подвергнув мучениям. Неудача постигнет того, кто измышляет ложь». فتنازعوا امرهم بينهم واسروا النجوى Они стали спорить между собой о своих действиях и сохранили свой разговор в тайне. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى Они сказали, эти двое мужчин колдуны. Они хотят колдовством изгнать вас из вашей страны и вдвоем следовать вашим превосходным путем. نكون أول من ألقى Они сказали, «О, Муса, ты бросишь первым, или же нам бросать первым?» قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى Он сказал, «Нет, бросайте вы». И тут ему представилось, что их веревки и посохи от их колдовства пришли в движение. فأوجس في نفسه خيفة موسى Тогда он почувствовал в душе страх. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى Мы сказали, «Не бойся, ты одержишь верх». وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى Брось то, что держишь в своей деснице, и оно проглотит содеянное ими.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 Воистину он старший из вас, который научил вас колдовству. Я отрублю вам руки и ноги накрест и распну вас на пальмовых стволах. Вот тогда вы узнаете, что наказание суровее и долговечнее». قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما انت قاض انما تقضي هذه الحياه الدنيا Они сказали, мы не отдадим тебе предпочтения перед ясными знамениями, которые явились нам и перед нашим Творцом. Выноси же свой приговор. Воистину, ты выносишь приговор только в мирской жизни. بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى Воистину мы уверовали в нашего Господа, для того, чтобы Он простил нам наши грехи и колдовство, которому Ты нас принудил. Аллах лучше и долговечнее. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم جهنم لا يموت فيها ولا يحيا Тому, кто явится к своему Господу, будучи грешником, уготована гиенна, в которой он не умрет и не будет жить. ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى А тем, кто явится к нему, будучи верующим, совершив праведные деяния, уготованы высшие ступени.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 Не бойся, что тебя настигнут, и не опасайся. فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم Фараон со своим войском бросился преследовать их, но море накрыло их полностью. وأضل فرعون قومه وما هدى Фараон ввел в заблуждение свой народ и не повел его прямым путем. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا ونزلنا عليكم المن والسلوى О сыны Исраила, мы спасли вас от вашего врага и дали вам обещание на правом склоне горы. Мы также не спаслали вам манну и перепелов. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى Вкушайте благо, которыми мы наделили вас, но не приступайте посредством их границы дозволенного, а не то на вас падет мой гнев, а всякий, на кого падет мой гнев, погибнет. واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا ثم اهتدى Воистину, я прощаю тех, кто раскаялся, уверовал, стал поступать праведно, а потом последовал прямым путем. وما اعجلك عن قومك يا موسى Аллах сказал, «О Муса, зачем ты поспешил оставить свой народ?» قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك رب لترضى Он сказал, «Они находятся неподалеку и следуют по моим стопам.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 Неужели этот срок оказался долгим для вас? Или же вам захотелось, чтобы на вас спал гнев вашего Господа, и потому вы нарушили данное мне обещание?» قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فقذفناها فكذلك ألقى السامري Они сказали, Мы не нарушали данного тебе обещания по своей воле. Мы были нагружены тяжелыми украшениями того народа и бросили их в огонь, и самаритянин тоже бросил. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي Он изготовил для них изваяние тельца, который мычал, и сказал, «Вот ваш Бог и Бог Мусы», но он забыл его. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا Неужели они не видели, что он не говорил им в ответ ни слова и не был способен навредить им или принести им пользу? ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري Харун сказал им до этого, «О мой народ, вас искушают этим, ваш Господь милостивый, следуйте за мной и повинуйтесь моим велениям». قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى Они сказали, мы не перестанем поклоняться ему, пока Муса не вернется к нам. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا Он сказал, о Харун, когда ты увидел, что они впали в заблуждение, что помешало тебе последовать за мной? Неужели ты ослушался меня? لا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي Он сказал, «О сын моей матери, не хватай меня за бороду и за голову. Я боялся, что ты скажешь, ты разобщил сынов Исраила и не выполнил моих наставлений». قال فما خطبك يا سامري Он, Муса, спросил, «А что ты скажешь, о самаритянин?» قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي Он сказал, «Я видел то, чего не видели они.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 А затем наступит срок, которого тебе не удастся избежать. Смотри же на своего Бога, которому ты предавался мы сожгем его и развеем его по морю. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما Вашим Богом является Аллах, кроме которого нет иного божества. Он объемлет знанием всякую вещь. كذلك نقص عليك من انباء ما قد سبق وقد اتيناك من لدنا ذكرا Вот так мы рассказываем тебе вести о том, что было в прошлом. Мы уже даровали тебе напоминание. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا Кто отвернется от него, Корана, тот понесет день воскресения тяжелую ношу. خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا Они пребудут в таком состоянии вечно. Скверна будет их ноша в день воскресения. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا В тот день подуют в рог, и в тот день мы соберем грешников синими. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا Они будут переговариваться шепотом. Вы пробыли там в мирской жизни всего десять дней? نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما Нам лучше знать, о чем они будут говорить. Самый примерный из них скажет, вы пробыли там в мирской жизни всего один день. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا Они спрашивают тебя о горах. Скажи, мой Господь развеет их. И оставит только гладкую равнину. لا ترى فيها عوجا ولا أمتا на которой ты не увидишь ни углубления, ни возвышения. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا В тот день они последуют за глашатаем, и им не удастся уклониться от этого. Их голоса перед милостивым будут смиренны, и ты услышишь только тихие звуки. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا В тот день заступничество не поможет никому, кроме тех, кому милостивый позволит, и чьими речами он будет доволен. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما Он знает их будущее и прошлое, но они не способны объять его своим знанием. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما Лица смирятся перед живым и поддерживающим жизнь, и разочарование постигнет тех, кто понесет бремя несправедливости. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما А тот, кто совершал праведные дела, будучи верующим, не будет бояться ни несправедливости, ни ущемления. وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرًا Таким образом, мы не спаслали его в виде Корана на арабском языке и подробно разъяснили в нем свои угрозы, чтобы они устрашились или чтобы это стало для них назиданием. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما Превыше всего Аллах, истинный царь. Не торопись читать Коран, пока не с послания откровения тебе не будет завершено, и говори, Господи, приумножь мои знания. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما Прежде мы заключили завет с Адамом, но он запамятовал, и мы не нашли у него твердой воли. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى Вот сказали мы ангелам, падите ниц перед Адамом. Они пали ниц, и только Иблис отказался. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى Мы сказали, «О, Адам, это враг тебе и твоей жене. Пусть же он не выведет вас из рая, а не то ты станешь несчастным». إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى В нем ты не будешь голодным и нагим, وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى в нем ты не будешь страдать от жажды и зноя. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى Но сатана стал нашептывать ему и сказал, «О, Адам, показать ли тебе дерево вечности и неприходящей власти?» فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى Они оба поели с него, и тогда им стали видны их срамные места.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 Если же к вам явится от меня верное руководство, то всякий, кто последует моему верному руководству, не окажется заблудшим и несчастным. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь, а в день воскресения мы воскресим его слепым. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا Он скажет, «Господи, почему ты воскресил меня слепым, если раньше я был зрячим?» قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى Он скажет, «Вот так. Наши знамения явились к тебе, но ты предал их забвению. Таким же образом сегодня ты сам будешь предан забвению». وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى Так мы воздаем тем, кто излишествовал и не уверовал в знамение своего Господа, а мучения в последней жизни будут еще более тяжкими и длительными. أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى Неужели их не привело на прямой путь то, что мы погубили до них столько поколений, по жилищам которых они ходят? Воистину, в этом знамение для обладающих разумом.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 Славь его в течение ночи, а также в начале и конце дня. Быть может, ты останешься доволен. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى Не заглядывайся на то, чем мы наделили некоторых из них, неверующих, чтобы подвергнуть их этим искушению. Это блеск земной жизни, а удел твоего Господа лучше и долговечнее. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى Вели своей семье совершать намаз и сам терпеливо совершай его. Мы не просим у тебя удела, ведь мы сами наделяем тебя уделом, а добрый исход — за богобоязненностью.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 Вы узнаете, кто идет прямой дорогой и следует прямым путем.